Hola, benvinguts i benvingudes. Passeu, passeu. Que casa nostra és casa vostra. Sou a Radio Cadiu. Benvinguts i benvingudes a tots i a totes a Radio Caliu, de l'Ateneu Divers, un programa únic i diferent per persones úniques i diferents. Ei, què tal? Com estem? Com esteu? Bona tarda a tothom. Què tal? Com va tot? Molt bé, i què tal, Albert? Molt bé. Aquí a l'Albert, al micro groc, tenim a l'Albert. Mm-hmm. Al micro blau, blau, perdó, tenim el Pere. Sí. Què tal? I uh, avui s'estrena amb nosaltres el programa de Ràdio Caliu de l'Ateneu Divers. Uh, eh, a l'Elia, sisplau, un port aplaudiment. Què tal, Elias? Com estàs? Bueno, una mica nerviós, però crec que ho puc fer bé. Sí, tant. Segur que sí, segur que sí. Doncs eh, comencem el programa. Un programa del mes... Quin mes estem? quin mes? Mes de desembre. Mes de desembre. Últim sí. programa de l'any. Últim programa de l'any, eh, efectivament. Avui vindrà Papa Noel per aquí, no? Suposo jo. Papa Noel, eh, bueno, no el tenim... Eh, no el tenim... Eh, no, no, no l'hem trucat, tenia massa feina, això sí. I, i bé, doncs... Eh, bueno, com com que teníem a la Mari Penja, per això t'ho suposava. No, és que la Mali Penja, doncs bueno, la Mali Penja ja sabeu que està a la muntanya, que es va retirar en el seu moment i, i bé, algun dia hauria de baixar. Això sí, sí és veritat. Sí, sí, jo, jo, jo els hi recordo, jo li recordo la Mari Penja, però bueno, ella no em fa cas, doncs pues mira, què hi farem? Ah, això mateix. I, I bé, doncs com dèiem, eh, comencem el programa del mes de desembre, és l'últim de, de l'any, i eh, bé, jo crec que continuem al, al gener, sí, no? Perquè ens sí. van renovar el contracte, és veritat, que es va, va per temporada fins al juny. I bé, aquest mes de desembre, doncs què tenim? Tenim moltes coses, no? Com sempre, tenim, estem farcidets de coses. Eh, parlarem eh, del dissabte temàtic, el perfil és dissabte, que el, el, el vam anomenar, perquè no vam fer perfils divendres. Molt bé, es va el, el, el Francesc Pons. Ja sabeu que per aquí, clar, estem, clar això cal, cal recordar-ho, no? On estem? On estem, Albert? Al local de l'Ateneu Divers. Estem als estudis de l'Ateneu Divers, del grup Caliu l'Ateneu Divers. Tenim, doncs, està, hi ha molt de públic avui. I, clar, la gent doncs, entra i surt, no? Perquè, clar, és el local. Hi ha gent que ja marxa, no? Perquè té família, ha d'anar a recollir eh, els nens a, a, a l'escola Bressol i això, no? I va passar la gent i aleshores van, van dient coses. <laughs> I aleshores, doncs, bueno, aquí tenim el bar també, no? que van demanant braves i tot això. I bé, eh, com deia... Eh, I el Pare eh, Noel no el tenim per aquí? El Pare Noel el tenim a baix, està, el tenim lligat a baix, al, al sòtan, perquè aquí a la Teneu d'Ivells, als estudis tenim un sòtan a baix, eh, Elias, i el Papa Noel el tenim, el Pare Noel, el ah. tenim lligat. Ah, bueno, Pobre bueno. home, no? Pobre, bueno. Pobre home, per què? Home, perquè jo crec que el Pare Noel té que ser lliure, perquè si el tinem lligat no pot repartir regals a ningú. Ah, molt bon concepte aquest, de, ah, de ser lliure. Ja, és veritat. Però el Pare Noel és una mica, és una mica americà, no? Sí, jo crec que sí. Una mica capitalista. Ah, sabeu que el Pare Noel, el que surt a la, el que ens han venut, eh, no existeix? El que va vermell, el Pare Noel de, que, que vesteix així de vermell, sabeu que no existeix? No. O sigui, és un invent de la Coca-Cola, ho sabíeu? No. Crec que jo no sabia la, res. Que l'autèntic Pare Noel va de verd. Ah. Però el vermell és, de, és el de la Coca-Cola. Bé, doncs, com deia abans, eh, comencem. Aquest dissabte vam tenir eh, una tarda de monòlegs aquí a l'Ateneu Divers, grup, el grup Caliu a l'Ateneu Divers, eh, que la veritat és que va ser molt divertit. Estava guai, i va venir, va venir vosaltres? Sí, jo sí. Va estar molt guai, la veritat. Què et va semblar? Molt bé, ens vam riure molt. Va ser un, un dissabte diferent. Sí, no? Van passar com, no sé si eren 7 o 8 monologuistes. Eh, sí, eren... o 8, eren uns quants monologuistes, però va estar molt guai. La veritat és que va estar molt divertit, va venir molta gent, no? Sí. Va venir força gent. Eh, recordeu que són activitats que fem de, doncs, no? de cara, obertes al públic. Obertes al públic, no? allò que diem de, de la inclusió de fora cap a dins. I, I bé, la veritat és que va estar molt guai, va estar molt guai. I que li van fer una entrevista, no, eh, Albert? Sí, i vam fer una entrevista que ara, que ara, que ara us posarem. Eh, el vam fer després de, de l'actuació la, de, de la, de que, van, que van realitzar i li van fer a la, al, a, es deia el, jo, el Jordi Fàbrega, li van fer a tres, tres monologuistes, dos homes i una dona, el Jordi Fàbregas, a la Sara Nieto i el Javier Capitán, cert? I bueno, que us sembla si sentim l'entrevista i bé, i i tornem després a... Perdona, Marcos, sí, però sí, sí, sí. el Javier Capitán el nom em sona, però ara no recordo qui és. La veritat és que a mi també em sonava el nom, però crec que no té res a veure perquè és un noi que just eh, ah, començava vale, vale. amb això els, dels monòlegs, però el cognom... Sí, ah, però, bueno, però aquest noi no era... Eh, jo crec que es deia algo de Capitán. <laughs> Ens apunten per aquí que el, aquest sí, noi... Sí, que anàvem amb el Rodolfo aquell... Bueno, aquell grosset també d'humorista, no sé com se diu. El... Com es deia aquest, com et deia el, el, el, Florentino Pérez? Florentino ah, Pérez, això. Florentino Pérez. Florentino Fernández, ah, això, això, això. efectiu Warner. Doncs... <laughs> la veritat és que la veritat és que la veritat és que la veritat és que la veritat és que Dóna'm, Prou ja. Dóna'm un cop, Elias, la veritat és que ara m'havien callat eh, doncs què us sembla? Posem l'entrevista i tornem d'aquí res, em sembla que l'entrevista dura 45 minuts, o 50 uh. minuts, una hora, ah. i tornem de seguida, vale? Doncs pues vinga, fins ara. Fins ara. Doncs res, eh, estem aquí a, a Ràdio Caliu, que avui hem tingut entre nosaltres eh, hem tingut una tarda de monòlegs, de monòlegs i hem tingut la sort que entre altres eh, monologuistes eh, tenia entre nosaltres el Jordi Fàbregas, a la Sara Nieto i el Javier Capitán. I res, li volíem fer unes preguntes així que tenen que veure amb el monòleg, no? I, i bé, eh, primer de tot, moltes gràcies per venir a, a Caliu a fer els monòlegs de, de Ràdio Caliu. A vosaltres per convidar-nos, clar. I res, la primera pregunta seria, no sé, per què feu monòlegs? molt bo per mi i per la meva família. Llavors jo parlo una mica del meu entorn i del que és, i bueno, a mi m'ajuda molt, i a part és que m'encanta fer riure, o sigui, és el millor de la vida. I, bueno, resumidament, seria això. A <laughs> ah, tu o jo? Tot. Bueno, jo vaig començar doncs, perquè estàs parlant amb els amics, sempre estàs amb la conya, i arriba un punt que els teus propis amics et diuen per què no te dediques a això, per què no ho proves? I tu no t'ho creus, no t'ho creus, però arriba un punt que dius, hòstia, a veure si serà veritat, que al final podré valdre per això o no, i arriba un dia que, bueno, que, que descobreixes que es, que es pot estudiar per, per fer comèdia, que, que et pots dedicar a això, i em vaig ficar en aquest món per això, perquè els propis amics em van incitar a fer-ho, i ara és com que jo no vull sortir d'aquí, o sigui, per mi és una meta arribar a un teatre, poder actuar per molta més gent i seguir disfrutant-lo. Que guai. Per mi la comèdia és això. Que guai. Bueno, per mi la comèdia és més o menys el que ha dit ell. També m'he dedicat pels amics, però bueno, jo el que, sobretot el que, el que m'ha portat, o sigui, la forma de ser meva, perquè jo tinc una discapacitat, llavors eh, riure'm de mi mateix, riure'm de tot, és el que m'ha portat, per exemple, pues, estar bé, saps? Com a mi mateix i fer que els altres estiguin bé també, amb la meva companyia, no sé. M'agrada molt fer riure. Per mi fer riure és el més important que hi ha. Que guai. Diuen, no sé si esteu d'acord, que és més difícil fer riure que fer plorar o... Sí, molt sí, més. No? Molt més. al públic no li agrades, un altre públic li encantes, llavors sempre has de trobar com el teu punt i quina és la teva comèdia, què vols fer, uh -huh. com vols fer riure. O sigui, és, és complicat, és complicat. I després perquè moltes, molts acudits funcionen al teu cap, després quan expliques. <laughs> <laughs> llavors, bueno, es tracta de provar, però sí. sí. També ens frenen molt a l'hora de fer comèdia, perquè potser et diuen no, aquest acudit no el fiquis perquè pot ser molt fort, aquest acudit no, perquè ara tal i com està el món no el pots ficar et censuren molt i hi ha acudits que poden ser molt, molt bons però la mateixa gent et, et tatxa potser d'una cosa que no ets per fer un acudit que no deixa de ser comèdia. Ja, mm. però el mateix acudit és el que dic jo, que la, quan tu et dius, per exemple, diguem una cosa del machisme, del masclisme, et dius de... T'estàs dient de forma irònica, t'estàs dient perquè el que dius no ho penses en realitat, o sigui, penses tot el contrari, per fer riure dius això. El uh -huh. Lo que passa que hi ha gent que no ho entén. Clar. Sí. Clar, això és... Complicat. És complicat. Clar, segons, el, segons el tema que, que, que parlis... I on vagis també, clar. Clar, és complicat, és complicat. Però bueno. I una, la, la segona pregunta, des de quan feu monòlegs? És la que ha més temps. Bueno, aviam, jo vaig començar com a interessar-me en el de la comèdia fa 3 anys, però de dedicar-me, bueno, dedicar-me, o sí, sigui, de, de ja començar a posar escenaris més així com open mics que hi ha a Barcelona o, o bars i tal, fa dos anys. O sigui, dos anys. És que estic uh -huh. recordant, eh? <laughs> dos anys, crec, sí, sí, sí. T'impotràs. Sí, com era una mofa. jo fa cinc mesos, des d'estiu. Molt bé. I, bueno, molt bé. La veritat és que m'ho passo molt bé, coneixes a molt bona gent. Tothom, menys aquí, <laughs> ja, tothom és molt bona gent, tothom, eh, t'ho juro m'he quedat flipant. Molt bon ambient, molt guai. Jo porto un anyet i la veritat és més o menys el que diu el Javi, no? Arriba un punt que quan estàs a la comèdia entres en por de dir, hòstia, què trobaràs, què no trobaràs, però et dones compte que la gent que et trobes no competeix, t'ajuda. Uh mhm. -huh. O sigui, els que, els que estem aprenent, els que estem començant, ens ajuden i en aquest any que em porto jo la veritat és que la gent que trobes és, és una burrada, és una passada. Sí. sí, això està guai el que dieu, perquè o sigui, és un món que més que trepitjar-se la gent s'ajuda. T'ajuden, o sigui... Ah, hi ha de tot, hi ha de tot. Bueno, però... sí, a veure, ha... Però la majoria és bona sí, gent. Sí, però la majoria, la majoria clar, la... bona gent. Per, per lo general, o sigui, hi ha gent que està al teatre que... Sí, nosaltres sí. I, I hi ha gent que està al teatre que molts cops hem estat amb ells i ens ha dit no, tira per aquí, tira per allà, i et donen un cop de mà, no et trepitgen, o sigui que és de valorar també, no tot és, és, és dolent. Guai, molt bé. I la tercera, pues això, no? com prepareu un monòleg? Que, en, què, en, què, en, què, en què penseu? En què es baseu? No sé. Això. No sé, o sigui, bueno, realment jo com m'assumo molt a experiències reals de, de la meva vida, només les agafo i desenvolupo la idea o uh -huh. intento explicar, després escrivint això doncs em surten més idees. I igualment, no sé vosaltres, eh, però jo estic com constantment pensant. Sí, sí, sí. sí. sí. no paro, o sigui, I quan vas a dormir també, sí. verdad? Sí, sí, bueno, <laughs> això és pitjor, perquè estàs al llit i no vols aixecar-te. Ah, sí. I el, el, dia, el, el, el següent dia et despertes i dius, no, no me recordo, no, no seria tan bo, no seria tan bo, val? No, no, notes el mòbil, el, o sigui, un munt de paper o notes a totes les coses de, sí, sí. de coses de comèdia. Sí, sí, al final, la comèdia, crec, i els, mm, sí, la comèdia és un estil de, de vida. Hmm. Sí. A, mm, a mi hi ha una cosa que em va dir, que el coneixeu, l'Òscar Sant Martín, que em, em va anar molt bé, jo per preparar-me ara el que faig és agafo el mòbil, m'ho dic al mòbil, m'ho deixo gravat, i un cop ho tinc gravat ho passo al paper. Per què? Perquè si vaig primer al paper no, no ho escric igual que ho dic. Mm. Vull dir que uh -huh. si, si ho tinc ja parlat, ja sé com, com ho parlo jo. Llavors m'expresso com sóc jo a l'escenari, com sóc jo al carrer, com sóc jo a tots mhm. uh -huh. I el fàcil és això, agafar el mòbil, tu, tu, tu dius i ho portes al paper. Ja ho modifiques directament quan, quan has parlat. Per mi és la forma fàcil, per mi. Sí, sí, no, sí, és veritat que al final bloque sencer uh -huh. de dos o tres pàgines sí. que és increïble i dius, ostres, i això va començar en una línia, no? Sí. Sí, sí. Bueno. Que guai. Mm. I, I ho proveu? Teniu algun moment o espai? Proveu els acudits amb, abans sí. de... de... Els open mics. Sí. sí. Això què és, els open mics? Eh, són... Pues, sí, ah, vale. Ah, vale. bars, bars que... Ah. Jo amb que els, bueno, i, inclús amb els amics, jo com jo, jo amb els amics també diu, què et sembla això? I potser algú et riu i, hòstia, doncs em sembla bé. Algú et diu que no, diu, bueno, el provaré per si les mosques, però... És que hi ha coses que funcionen en un sí. lloc i altres coses que diu, això no m'ha funcionat aquí, però aquí sí. Clar. Has d'anar canviant, també, Clar. provant. És que es depèn del públic, depèn de... Hi ha gent que li, que li agrada l'humor negre, hi ha gent que li agrada l'humor blanc, hi ha gent que li agrada l'humor verd... És de, dif... de diferent tipus, l'humor. Llavors, és depèn de la persona, també. Sí, normalment, això, eh, a Barcelona, ara últimament, comèdia, mm -hmm. sí. perquè els còmics poden... Sí, no? Sí, Practicar. Poden, perquè hi ha molts còmics ara. Sí. <laughs> bueno. Increïble, sí. Llavors, normalment doncs, estan aquests espais que és per tu provar el teu text, perquè clar, no saps si funciona al teu cap o realment funciona. I si no, bueno, no sé vosaltres, però jo a vegades el que faig és que quan tinc un bol o alguna així, faig el, el bocadillo aquest ah, sí. de, provar una cosa que ja sé que funciona, mm. una cosa que ah, vale. és nou i un, una cosa que funciona. Si ho, ho clar, clar. allà, clar. te vas sobre segur bueno... Sí, no, clar, perquè també gestionar una mica, entre cometes, el fracàs, no? No sé, també, no? Que, vull dir que expliques un acudit i no, no riuen. I, sí. i això, uau, ha de ser eh. difícil, no? Home, és, és sí, la part... sí, quan entres, per exemple, perdona, quan entres, per exemple, a fer el monòleg, ja el primer que, que dius, si no fa gràcia, potser ja et, et sí. deixa una mica com... Joder, sí. saps? Uh mhm. -huh. I has de seguir provant i, bueno, sí, perdona. Sí, no, no, no, que que és el que diu, que té raó, o sigui, i a qualsevol còmic li passa, o sigui, no sempre, no sempre et riuen, hem, i, el, i el que digui que, que no menteix, però hem arribat a anar a bolos i no ens han fet ni cas, o sigui, que, que passa, sí, ahir mateix, <laughs> ahir mateix. I, i, i les passes putes, parlant de les passes putes. Però, bueno, és, és part de... Sí, és part de la comèdia. És part de la comèdia. Sí. Al final també totalment. Sí. O depèn, si canvies una paraula, ja et canvia totalment el... Mm -hmm. Llavors, bueno, depèn de moltes coses el que no t'hagi funcionat. Pot ser, en uns casos, que sigui el públic o el, el, el lloc, o pot ser... O tu mateix, o canviar sí, aquell, aquell clar. dia... No, la, la o culpa nostra. Clar. La, o culpa nostra, clar. Millor, sí, això el que no... passa és que hi ha un dia que no et lleves sense ganes de fer riure i has de fer riure perquè toca. Clar. Llavors dius, que moltes, bueno, vegades, pues toca. que moltes vegades passa que tu vas actuar, que la gent està per tu, que t'estan escoltant, i el que no fa riure ets tu. O sigui, la culpa és del còmic, no és de la gent que t'està sí, sí. escoltant, o sigui, és així. Hi ha vegades que no, que gent i dius, bueno, la culpa no és meva, ja te'n vas una mica més content, però, però pot passar. Sí, sí. És així. Però bueno, és aprenentatge. Ah. <laughs> Tables, tables i tables. Com han dit. I haurà acabat algun referent o referenta? Alguna, un, una referent? Humberto Romero. Miguel Lago. Miguel, Miguel Lago és el, el que diu el, el que fa el típic monòleg de soy un hijo puta, sí. és molt bo. És, per mi és, és un referent de la comèdia. Sí, és molt bo. Sí, és que tinc tants. I Romero, el que m'agrada molt és el seu geni. Té, és molt ingeniós. M'agrada molt, sí. La manera de parlar, com diu, és, és que es nota que és ell mateix, saps? M'encanta. No sé. No, jo <laughs> molt bé, molt bé. Però... Els pioners són els americans, no? Diguéssim, d'això del, del sí. monòleg. O... Sí. I Buena Fuente Bueno, empezó, va començar tot això. Però aquest és l'exemple més clar de que a aquell li agrada un còmic, a mi m'agrada un altre, a tu t'agraden uns altres... És, sí, sí. És... sí, bueno, és que clar... És... Sí, sí, no, però bueno, perquè, és, perquè és per veure que, que cadascú... Amb, té el seu humor, cadascú té el seu humor, les seves referències... Sí. <laughs> Molt bé. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. A vosaltres, a vosaltres. nos I tant de vos ens trobem a veure aquí o en un altre lloc. Quan vulgueu. Quan vulgueu, quan vulgueu ja ho sabeu. Molt bé, merci. A vosaltres, moltíssimes gràcies. Gràcies. Si ens escoltes... A Dràdio Caliu... Som imparables. Hora de Sant 94.6 FM. Sí, tornem a estar aquí. Perfectes. Hola. Hola, ara ja estàs connectat, eh, Elias? Sí, sí, ara estic connectat, sí. Molt bé. Ara sí, ens hem connectat. Ara sí, ara sí, ara sí, ara sí. Ara ens havien... Ah, que no estaven pujats els micros. Doncs això, Elias, que, que, que comentava el Pere. Què tal aquests primers minuts a, a Ràdio Caliu? Ah, molt interessant, sí. M'ha agradat molt parlar de cine, tu. Però si encara no has sí? parlat de cine. Bueno, però no crec que trigui molt. <laughs> doncs mira, estàs a l'última cosa del programa. Tindré eh? paciència, faré un petit descans i després tornaré. Segur que sí, segur que sí. Has de tenir paciència, la vida s'ha de tenir paciència, amics. Faré una migdiada breu. <laughs> Com? Molt bé. <laughs> Doncs bé, eh, continuem el programa i el següent tema que volíem parlar doncs, és una activitat que hem fet al Caliu. Vam fer eh, el pont del 6, 7 i 8, no? De, sí, de, de desembre, eh? sí que va ser el meu aniversari el dia 7. És veritat, sempre coincideix, no? Sí. Doncs és una activitat que sempre fem cada any, la fem a final d'any, és unes convivències que fem aquí al grup Caliu l'Ateneu Divers, són, doncs anem a una casa rural, no? una casa de colònies, casa rural... Quan feu les excursions aquesta? Normalment a final d'any. El, el desembre? O... Sí, el, el coincidint amb el pont de, del desembre. Ah, ah vale. Val? Uh, a veure sí. si la pròxima vegada puc vindre. No sé. Per favor, clar, clar, clar. La <laughs> veritat és que, que està molt bé i és una bona experiència. I, I res, on vam anar a... Eh, on vam anar, Albert? A, al Parelló. Al uh, eh, Parelló? Ah, no. Sí, sí, sí, al sí, Parelló. Sí, al Parelló. No, al... Més en, més en concret, bueno, és... és, és, eh, és el, ai, ah, no, el Parelló no. No. <laughs> Al Torelló. Perdó, al Torelló, a prop de Vic. Ens estava corregint el, el Rubén i jo li estava dient que no, que no. Jo sé que acaba en Llom, acabava en jo. Sí. A Torelló, a Torelló. A a prop de Vic. Més en concretament, eh, la població es deia eh, Sant Pere de Torelló. Sí, Sant Pere de Torelló. És curiós això, no? Hi ha moltes poblacions que es diuen Sant, no? Sant Pere de Torelló... Sant Pere de Ribes, també. Sant Pere... alguna, alguna més? Sant Pere Pescador. Sant Pere Pescador, Albert. No? Sant Vicent dels Horts. Sant Vicent dels Horts, molt bé. Uh, Ara ah, posarem la ah, musiqueta a, de A eh, Lleida, al costat de la Panadella. Sant Pere... Sant Pere... No me'n no me recordo com, a, com, com era aquell poble, Sant Pere de, dels, Arque... dels Arquells. Dels Arquells. Sant Andreu de la Barca. Sant Pere de Riu de Villas. Sant Cugat, no? Sant Cugat. <laughs> Què més, què més? Sant Andreu de la Barca. Allà, a, al costat on viu l'Ariadna, la, que és un, és un gueto... Sant Joan de les Abadeses. Al, al costat on viu l'Ariadna, que és un gueto, que es diu Pallejar, hi ha una altra població que també és Sant. També hi ha una altra que tu la coneixes. Santa Coloma de Cervelló. No, però al costat de Pallejà hi ha una altra que és més... Sant Andreu de la Barca. O... No, home, no. Sí, ja. Què ha dit? Sant Antoni de Calonja. Un moment, un moment. Un moment, un moment. Sant Feliu de Llobregat. Què has dit, Elias? Sant Vicenç dels Horts. Ah, sí, això, això. Mira que et dic aquí al costat. On vic però... jo, jo vic allí. El... Sant Boi, Sant Boi. Sant Boi. Ah, molt. Sant Carles de la Ràpita. Jo, jo sóc de Sant Boi. Jo sóc de Sant Boi, no sé si, no sé si es nota. Vale? Una mica sí, eh? Una mica sí, eh, que sí. Sant Vicenç de Castellet. Ah, això mateix, això mateix. Doncs vam anar al Molí de la Riera, que és una casa de colònies, una casa rural que està això, no? a, Sant, a Sant, Pere, Sant Pere de Torelló. Mm. I, I la veritat que ens ho vam passar molt bé. Va ser molt bona experiència i la casa de colònies està molt bé. Mm. Què vam fer, què vam fer, Albert? Mm. Què van fer a, a la Casa de Colònies? No te'n recordes, Albert? Sí, estic pensant. Ui, que susto. Ah, si va vindre no sé què de la Guerra Civil o alguna així. Ah, això mateix. Vam, bueno, a veure, vam fer un, el que dèiem eh, un... Eh, com es deia això, Rubén? Un punt... No, no, però com, com li dèiem això? Un pu punt, punt d'interès, no... Un... Sí? Centre d'interès, això. Doncs vam fer un centre d'interès eh, per aquests tres dies. Gràcies, Rubén. <laughs> molt bé, Elias, eh? per ser el primer dia, en sèrio, molt bé. Eh? Estàs entrant al programa, estàs parlant, molt bé, molt bé. Estàs intervenint. Doncs el centre d'interès que vam proposar, eh, com que estàvem allà a la muntanya, a costat de Vic i tal, no? doncs vam fer una mica de centre d'interès històric, de memòria històrica, no? Sí. Molt bé. I eh, que era molt força interessant i era, eh, vam reviure una mica la vida dels maquis. Sí. No? Qui eren els maquis, Albert? Els de la guerra, o algo, els que s'amagaven a les muntanyes perquè no s'agafessin. No? Sí, els de la guerra, això mateix. Correcte, Elias, eren unes persones no? que, que van continuar, diguéssim, la lluita contra Franco, contra el feixisme que hi havia en aquell moment a Espanya, i aleshores eren persones que, que lluitaven en la clandestinitat una mica, i lluitaven contra, contra Franco, contra la dictadura. Encara n'hi haurà algun perdó, perdut per ahí, segurament. <laughs> sí, aquí al Caliu, aquí al Caliu hi ha, hi ha maquis. <laughs> la veritat és que sí. I, i bueno, doncs això, el centre d'interès va ser això, aleshores nosaltres ens vam disfressar una mica de, de, de, de maquis, vam, fer com, vam simular com si fossin no? maquis i aleshores ens vam ficar per la muntanya, vam fer activitats, no? Sí, va no estar està... molt guai, la veritat, jo m'ho vaig passar molt bé molt interessant, molt interessant, va estar, va estar, va estar molt, molt, molt xulo. Tu repetiries, Albert? Sí. Tu, Pere, no vas venir, no? No, jo no vaig vindre. Vaja. I Però dia... algun, algun dia intentaré vindre. A veure. Un any, no? El proper any? Sí. L'any que ve? Segurament, però encara no ho sé, segur. Doncs això, vam reviure una mica la memòria històrica, el tema dels maquis i, I també va ser molt necessari. el dia 7, el dia del meu aniversari, vam anar al, al, al Mercat Medieval de Vic. Això mateix, és veritat. Vam aprofitar que estàvem per allà i ens vam apropar a Vic, no? Mm. I la veritat, eh, bueno, el mercat de Vic, no sé si heu estat alguna... Heu estat al mercat de Vic? Bueno, la Maria, la, la, les Maries que tinc aquí, la Maria Botet i la Maria Campilla, van venir al pont de, del desembre. Per aquí hi ha algú més? No? Sí, no, la Marcela, que, que està allà d'esquenes. I l'Axel. L'Axel també. I el Rubén. Oh, el Rubén, clar. <laughs> Sí, sí, i l'Ariadna l'Ariadna Vicente. Eh, La noia més maca de, de, de Caliu, tu. Ah, molt bé. Doncs a Vic vam anar al Mercat Medieval de Vic, que és molt famós, és molt gran, hi ha moltes coses. És molt xulo. Tu has estat, Elias, per cert? Per so? No, no he estat mai, però... No, pues t'ho recomano, t'ho recomano que hi vagis eh, l'any següent, ah, l'any que ve, és, és, eh, està, està molt bé, és molt gran, hi ha moltes coses, i és, és un clàssic, és un clàssic de, del pont de desembre, molta gent hi va a Vic. No és així? I també és un clàssic del pont de desembre a la Fira de la Beta Espinelves. Ah, i què fan allà? Bueno, eh, fan exposicions d'arbres. D'arbres? Sí, d'arbres de Nadal. Ah, molt bé. Sí, sí, sí. Abetos, pinos. Abets. Oh, per què no, no, no sé per què ho deia en castellà. Bé, ah, se m'ha oblidat, Albert, se m'ha oblidat, i és que després, sobretot a la gent que esteu aquí de públic, vale? farem com una mena de concurs, de, de, de, de joc. Vale? Són, sí, sí, no, no, no, Maria Campillo, no em posis aquesta cara. Sí, sí, és així. És així. I són joc de sintonies. Vale? Posarem unes sintonies vale? de pel·lis i heu d'esbrinar doncs, qui, de quina pel·li es tracta. Són pel·lis molt fàcils. Eh? Com una banda sonora o alguna així. Sí, sí, sí. sí. Correcte, Eso es, correcte, sí. Elias, correcte, Elias. Correcte, no? Sí, sí, són eh, bandes sonores, no? això doncs, més eh, cap al final del programa, i a veure, a veure qui, bueno, qui vulgui jugar d'aquí, eh, del públic, o bueno, Vale, perfecte. Ens posarem i eh, qui vulgui eh, no, aixecar la mà i, i això, i diu la pel·li. Eh, però on anàvem? Això, doncs això, no? el pont de la Puríssima, o sigui, el, el la Casa Colònia, això... I tot molt bé, no? El menjar, bé, no? Sí, vam, vam menjar molt bé, la veritat. Està tot, tot boníssim. Això, però... Um, i, I bé, doncs eh, la veritat és que repetirem, eh? Sí o no? Sí, jo crec que sí perquè, perquè va, va estar genial, genial, estupendo. Això ho borraré, vale? <laughs> doncs res, eh, passem a la següent cosa, eh, al següent bloc eh, de coses a parlar. Eh, tenim eh, el Pere, que acaba d'arribar d'Uruguai, que acaba d'arribar d'Uruguai. No he ido tan lejos todavía. Però... Tu segueix mal, segueix mal rotllo. Eh, eh? Que segueix mal rotllo, Pere. ¿Que te siga el rollo? Sí. <laughs> Vale, como quieras. Acabes d'aterrar d'Uruguai. Això, bueno, m'ho has eh? dit abans. Eh? quan fa, fa dos dies que, que, que has vingut d'Uruguai, val? Y bueno, ens vens a explicar una mica el teu viatge, no? Muy bien, voy a empezar. Espera, que poso una mica de, de sintonia i ens posem a mans a l'obra. Perfecto. Vale. Hoy, en mi sección de grandes viajes del programa Radio Caliú y de la mano de Alan Estrada, a través de sus vídeos llamados Alan por el Mundo, iremos a visitar un país donde el mate es la bebida nacional, al igual que el tanat que es el vino por excelencia. Este país, junto a Argentina, se disputan sobre el origen del tango, porque algunos dicen que nació en este país teniendo su propia estatua de tamaño real de Carlos Gardel. Y es el origen de grandes deportistas como Diego Godín, Luis Suárez o Cristian Estuani, tierra de grandes escritores, poetas... El Carlos sí. Gardel era actor de cine, no? També. Qui? El Carlos Gardel havia fet una pel·lícula sobre tango, ball o com sigui. No sé, mm, no sé. jo... Jo, jo, jo sé, una, jo però sé ja que fa temps, cantant, ja. Jo sé, que era un can, jo sé que era un cantant de tangos que, que, bueno, que, que, que en, el país és, en aquest país es, es disputa l'origen del tango amb Argentina, però ja està. Bueno, continuo, continuo, continuo perquè Carlos Gardel, origen de grandes deportistas como Diego Godín, Luis Suárez o Cristian Estuani. Tierra de grandes escritores, poetas y como Jaime Sabines o Mario Benedetti, que para muchos son de los mejores. Y el festival más largo del mundo de duración 35 días. Para muchos de los socios del Caliú, este país lo asociamos y lo conocemos gracias a un tutor que tuvimos en la Escuela Alexia de Barcelona ya hace muchos años, como es Héctor Sanguinetti. Bienvenidos a Uruguay. Paradas del viaje, Colonia Sacramento, Juaricó, Punta del Este, Cabo Polonio, Punta del Diablo, La Pedrera, La Bengala del Campo, Vila Salto, Minas y Montevideo. Comenzamos el viaje por Uruguay justamente por la colonia de Sacramento, que está a dos horas de la capital del país, en coche. La colina de Sacramento fue inaugurada por los portugueses, pero pronto lo reclamaron los españoles con el Tratado de Torrecillas. La ciudad se dividió tanto para España como para Portugal y durante 100 años estuvo bajo la tiranía de ambos países. las ruinas... Eh, sí, perdona? Perdó, eh, que estem bien que así eh, había havia sigut conquerida, no? Sí, para los portugueses, sí, Para que no? sí. sí. Sí. Las ruinas más antiguas que quedan a la colina de, de Sacramento son las de San Francisco, que datan de la segunda fundación de la colonia. La capilla de la Concepción estaba junto a este convento y el faro que tiene siendo muy interesante siendo el faro del río de la Plata construido en 1857. El centro de Colonia es patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO y muchas cosas que se han convertido en museos que y se pueden visitar comprando un boleto. La antigua Plaza de Toros de Colonia también es un lugar muy interesante que visitar. Aunque las corridas de toros están prohibidas, merece la pena visitar este lugar porque es muy pintoresco. M'estàs dient que hi ha corrides de toros a Uruguai? Sí, estan, sí, estan prohibides. Sí, sí. Ah, que estan prohibides. Ah, sí. Sí, sí, sí, ah, sabíeu? No sé si ho dius, eh? Em sembla que, que no ho dius, però que a, a Uruguai està legalitzada la marihuana. Sí, bueno, a després, després, en, després parlarem. Ah, a Colombia también, no? Sí. hi ha narcotraficants i Sí, sí. A, Colombia, A la, la, Ah, no sé, no sé, yo he sentido algo así així. sí, después hablaremos. Vale. También se puede pasear hasta la isla de San Gabriel por las calles de Colonia y es un sitio perfecto para terminar la visita. ¿Ya se ha No, no. La siguiente parada es Juaricó, que está a dos horas de camino y es muy interesante porque se visita y comprueba cómo se hace el vino uruguayo, llamado Tanat. Las bodegas que lo hacen se llaman Marichal y Bouzá y se, y se degusta el placer de la gastronomía uruguaya. Aunque esta última bodega tiene una colección de coches antiguos muy impresionante. Punta del Este es el lugar favorito de los uruguayos, argentinos y chilenos y brasileños para pasar unos días de vacaciones en familia. El lugar tiene playa y lo curioso es que tiene una mano que significa el hombre que resurge de la vida en la naturaleza. Fue creada por el artista chileno Mario Landazábal y la hizo en 1981. Esta mano es como un monumento y está situado dentro de la misma playa de Punta del Este. ¿Algo ha estado Uruguay Uruguai aquí? <laughs> No? bueno, acaba de checar la pala el Este. Esteban, acaba de checar la, sí. la ah, ¿Alguien ha estado? Bueno. <laughs> Cabo Polonio, al lado de Aguas Dulces, se encuentra el próximo destino. Balizas es el paraíso hippie de Uruguay, pero el sitio es cuando en sitio en cuanto a población se refiere es pequeño, pero muy pintoresco, porque puede irse a bañarse uno y a tranquilizarse. qué guay. Cabo Polonio es una playa muy pintoresca para venir a bañarse y a pasar un, buen rato y eh, porque es muy bello. Es como un bucólico, ¿no? lo sí. lo que Punta del Diablo es la siguiente parada y se completa el atardecer maravilloso desde la playa de la Viuda que es preciosa. Allá, tú a Uruguay, al el, se sol s'amaga por las montañas o para la playa? yo, eh, yo creo que por el mar. Por el mar, ¿no? Yo creo que por el mar, pero esto no lo sé exactamente. Yo creo que también, porque alguna foto que vi y hostia, es súper chulo, ¿eh? Sí. La Pedrera es un pueblecito de pescadores muy bonito y su playa de la balconada es espectacular, el atardecer con el mar tranquilo. Vila Serrana es una parada solo para dormir, pero porque por la mañana se puede visitar el Parque del Salto del Penitente, que son que los fines de semana hay muchas actividades por hacer. El pueblo de Minas se encuentra cerca y se puede contemplar también un espectacular atardecer para volver al día siguiente a Montevideo. El último sitio del viaje es justamente la capital del país, y Alan Estrada visita los lugares más de interés, como son la Plaza de la Independencia, con el Palacio Presidencial, el Estadio Nacional de Fútbol en Montevideo, el increíble Palacio del Salvo y el Teatro Solís, que es una maravilla de la arquitectura y es el punto perfecto para poner punto final a este interesante viaje. Espera, una pregunta. El, el, aquest de l'Anestrada l'hauries de portar algun dia aquí per conèixer-lo, no? Perquè sempre parles d'ell. Bueno, si lo quieres conocer, lo tienes en internet. Bueno, ah, vale, vale, gracias. En, en realitat és, era un secret, no ho volien des, eh, desvetllar, però Alan Estrada és el nom artístic de Pere Bonet. O sigui, en no, en... no, no, no, no, no, no, no. Però, Pere, no, no, no, però, Pere, no, no, Pere, no, Pere, no, Pere, no, Pere, no, anem a veure, Pere, no em trenquis la Mai... No entrenquis la magia de la, magia de la radio, No, que, no. el rollo. Vale, no, vale, no. vale, No, no, yo, no, yo, yo me llamo pena Bonet y él es Alan Estrada, la Estrada. Somos muy diferentes, pero bueno, mm, compartimos también la pasión por viajar, porque eh, este, este hombre es que ha estado en, los cinco continentes, pero yo no, he, no he podido viajar tanto en mi vida y él, pues mira, él tiene esta suerte y pues mira, pues mejor para él. Molt bé, escolteu, home, què tal si posem un, una cançó que vale. per, per nosaltres... Eh, sí? Sembla vale, eh? perfecto, sí, una, sí, sí. Una que tú vas a escollir, que es de... Sí. Yo quiero escoger, me gustaría escoger en este programa, si es posible, dos canciones. No, pero la que en vas dir, en vas sí, dir sí, una, sí. en vas dir una, eh, pirata? Sí, sí, te dije una, pero me gustaría escoger otra vale, cuando, cuando, cuando saliera. Te... Vale, vale, ¿quién es la primera? Vale, Living on a Prayer. Molt bé. de los Bon Jovi, que me traen muchos recuerdos. Vale. Y, y, la otra, y, y, la otra era de Rod Stewart, eh, Love, Love, Love Hearts, me parece que se llama. Love, Love, Hearts, muy Love Hearts. es un yeye, eh, es eh, un pues Bon Jovi. Bueno, pues venga, adelante, Bon Jovi, Living in a Prayer. si t'agrada la ràdio. Escolta Ràdio Caliu. Onda de Sants, 94.6 de la FM. Molt bé, Albert, doncs eh, ens portes, que ens la teva secció favorita, no, Estrella? <laughs> Sí, el Records Guinness us porto. Ole, ¿Qué ens portes avui? El lago de agua dulce con una superficie más grande. El lago superior, arriba en la frontera entre EU eh, e y Canadá, es el más extenso de los grandes lagos con una superficie total de 82.414 kilómetros alcanza una profundidad máxima de 406 metros. Por su parte, el lago más grande en, un solo país es el vecino lago Michigan. Michigan, sí, sí. Cuyos 57.800 kilómetros se encuentra en su totalidad dentro de U, de Estados Unidos. Uh -huh. Albert, perdona, el lago Ontario está por allí a El lago Ontario? América del Norte?... Sí, por ahí. El lago Erie, por ahí. El lago Erie. Erie. O és Erie, Austràlia, Erie. això? No, no, no, és Estats Units. Amèrica del Nord, ah, no? A veure, l'estat d'Illinois, no? A, ah, no T'estàs sé, no referint sé, a l'estat d'Illinois, no? Carai, quin domini, molt bé. No sé, jo, jo de llacs només conec eh, el llac de Banyoles i, i el llac que hi ha al, al parc del Laberint, que hi ha un llac petit, y ya está, y después a casa me va que vaig a una parda fa uns mesos... Os digo otro, venga. El desierto más húmedo. Aunque pueda alcanzar los 40 grados en verano, el desierto de Sonoro, Sonora recibe anualmente entre 76 metros y 500 metros de lluvia y en ciertas regiones las precipitaciones suel, suelen ser mayores este desierto que se extiende por el sur de Arizona y California, EU, y por áreas de los estados mexicanos de Sonora y Baja California. Estamos hablando de California. Ah, Tiene la particularidad de experiencia eh, de experimentar dos estaciones húmedas, una en diciembre y en marzo y otra entre julio y septiembre. Estás hablando de ese, ese lago, ese laguito está en México. Acaba de venir. Otra, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julia? Bienvenida. Vale, pues ahora se pondrá el micro. Escúchame una cosa, Alberto. <laughs> Dime. Entonces, ¿este laguito está en México? Sí. Muy bien. Y has, ya has, mira, has dicho que, que sí, sí que es un dels que es... Que me es guate sí. un lag no, un desierto no? Sí? bueno. El desierto más húmedo, sí, perdón. vuelve vuelve Bueno, eh. li dono la benvinguda a la, a la, a la Júlia que acaba d'arribar. Hola, Júlia! Hola, Albert. Bona tarda. Bona tarda, què tal? Hola, Júlia, com estàs? Jo molt bé. Perdoneu, però estava en eh, festival de teatre. Ah, estaves en festival de teatre. No, però no passar ne Bona tarda, Júlia, eh? Mira, Júlia, tenim aquí a l'Elias, que és el seu primer programa, eh, s'estrena avui. Com està, Júlia? Jo bé. Que vens del teatre, dius? Sí. I com, i com ha anat l'obra? Bé, molt bé, ha anat superbé. Me n'alegro, eh? Continua així. M'ha sortit molt bé. Molt bé, molt bé. Sí? Uh -huh. Que jo, jo na, i on, on, on, on, uh! Per favor, que m'ha trencat. I on has, on has actuat? Això mateix. <laughs> on ho has fet? A quin poble? Com es deia? No sé. Al carrer de Siracusa. Això és la Gràcia, no? Sí. Molt a prop d'aquí, no? Mm, potser està a Torrent de l'Olla. Ah, Torrent de... Ah, pensava que m'havies sí. dit que se m'havia anat l'Olla. Què diu ara? Molt bé, molt bé. I com es deia l'obra? Que no ho hem preguntat, perdoni. No sé quin títol. No sé quin títol, és molt original, eh? No saps quin títol i ho has passat bé, Que no ho eh, sé. Júlia? Ja, ja, que és broma. Inventa't un títol original, Júlia. Què? Que t'inventis un, un títol. Original. <laughs> No si me'n recordo ara. Ah, vale. Però inventa't un títol. Si t'haguessis d'inventar un títol per l'obra de teatre, quin títol li posaries, Júlia? Júlia, i t'ha agradat l'obra? Moltíssim. I no te'n recordes del títol? No. Doncs pues no, no se'n recorda. Carai. Escoltem una cosa. Em sembla estrany. Es... <laughs> Escoltem una cosa, a veure... Eh, com us diria? diguem-ne que eh, ara passaríem a l'estrena mundial del Elias Canals aquí a Ràdio Caliu. La teniu divers, un fort aplaudiment, sisplau. Uh! Em ficaré un vermell, eh? No, home, no. No, vinga, comença, de, ja tu, pots començar. De què? Ets un especialista en cinema, no, Elias? M'encanta el cinema, més, més bé clàssic a mi. Molt bé, o sigui, vindràs Clàssic a parlar-nos... Clàssic i postmodern. Postmodern, també. ui, pensava que anaves a dir una altra cosa, quan has dit post... Vale, molt bé. I què t'anava a dir? Pues, bueno, tu mateix, estàs a la teva secció. Ah, bueno, doncs avui parlarem d'una pel·li molt coneguda que es va estrenar a principis dels anys 90 que es deia Liberat a Willy, sí, tinc que la és sin... l'amistat entre una orca i un noi. Mira, posaré la sintonia per sota, vale? mentre parles. Tranquil, tranqui. Endavant. Començo. La, la pel·lícula es diu Liberat a Willy. Bueno, la pel·lícula us la diré en castellà perquè la tinc escrita en castellà. Un niño que apenas vive en la calle está a punto de cambiar su vida gracias a un nuevo amigo. Este niño se llama Jesse y tiene un amigo que también vive en la calle. Un día iban los dos en bicicleta cuando el amigo de Jesse, que tiene tres años más que él, decide robarle dinero a una mujer que iba por la calle. La señora empieza a gritar y unos policías comienzan a perseguirle. Los dos chicos consiguen despistar a la policía, escondiéndose debajo de un acuario enorme que está bajo un callejón. En ese momento Jesse y su amigo se separan y no se encontrarán hasta muy adelante. La policía consigue atrapar en la calle al niño y lo llevan a vivir con unos padres que buscaban adoptar hijos. Para Jesse los primeros días de convivencia en su nuevo hogar son un infierno, porque su padrastro no le permite hacer ciertas cosas. Un día cualquiera Jesse se escapa de casa y se dirige de nuevo al acuario, donde contempla maravillado el increíble mundo acuático a subirle unas escaleras que conducen hacia un enorme estadio donde en el centro hay una enorme piscina circular, una chica algo mayor que él le pregunta qué hacía en este sitio. Un niño de su edad, un niño de su edad. Él responde que se había perdido. La muchacha le ofrece trabajar con ella cuando se hacen grandes espectáculos y muchísima gente lo va a ver. Ella se explica que de momento tiene que conocer a la estrella de la función, una orca llamada Willy. La chica le dice que para que el cetáceo pueda hacer movimientos fuertes, primero se tiene que alimentar de pequeños peces. Willy, siempre que puede, va a ayudar a la joven en el acuario, alimentando a la orca. Ay, perdoneo, no a decir Willy, Jessie, que me he equivocado de nombre aquí. No preocupes, no preocupes, así no, no a la policía, ni los mozos, ni res. Un día unos hombres observan a jesse como a poco a poco se va llevando bien con Willy. La muchacha se da cuenta que tiene algo de público le explica al muchacho cómo tiene que entretener al público. La chica le cuenta cómo puede hacer un movimiento la horca. Ella se pone a silbar una melodía y Willy sale del agua, empapando a los hombres que se habían quedado para observar el espectáculo. Un sábado la chica empieza a poner fotos del cetáceo en todas las paredes de la ciudad para que la gente acuda al gran espectáculo. Al día siguiente el estadio se llenó por completo. ...y Jesse está muy nervioso, entonces la muchacha le dice que esté tranquilo porque no está solo. La joven empieza a silbar y la orca comienza a hacer unos extraordinarios, extraordinarias acrobacias, mientras el gentío estalla en un gran aplauso. Después del gran número, Jesse y ella salen muy satisfechos del trabajo y deciden verse otro día. Mientras viajan en barco, el niño, la chica y Willy, un barco se le acerca y se la lleva a la horca, envuelta en una gran red de pescar. ¿La roban? Sí, sí, la secuestran. Hostia, qué emocionante. Segáis, segáis. El muchacho y la joven se quedan boquiabiertos, mientras el barco se lleva consigo al animal. Jesse vuelve a casa triste por lo sucedido, mientras se lo narra a sus padres adoptivos. El padre conoce a un buen amigo que pertenece a una tribu india. El hombre le explica todo lo ocurrido y en ese momento el indio llama a unos amigos para rescatar a Willy de manos enemigas. Mientras los captores se llevan a la horca para matarla y aprovechar su aceite para utilizarlo para freír, un barco capitaneado por el indio, el niño y la chica se dirigen a toda velocidad para detenerlos. Sí, me estás bien que han sigui, en la orca ...sí, Sí, beneficio propio... ...pero para traer treure l'oli de la orca. Sí, porque no sé, a sentir para la una vagada que aprofitar l'oli, bueno, el gris de las ballenas ...para feol y cosas así. Ah, no Los asesinos aumentan la velocidad del barco y consiguen alejarse mucho de nuestros jóvenes protagonistas. Pero en ese instante, varias patrullas costeras rodean al barco enemigo y les obligan a, soltar a la horca. El este cetáceo es liberado al fin, mientras nuestros héroes lo celebran. Jesse decide que Willy vuelva a mar con su familia. Después de un día agotador, el muchacho vuelve a casa y sin pensárselo dos veces, abraza a sus nuevos padres. El niño dice que es mejor tener un hogar que vivir en la calle robando. Al volver de su trabajo, el muchacho se encuentra de nuevo con el chico que iba siempre en bicicleta con él. Y le cuenta que también encontró un hogar y que hace mucho tiempo que dejó de robar. Muy bien. Bueno, ya no te más a explicar. Hòstia, això, la, la, propera, la, la propera pel·li que facis, podíem sí. picar sons, o sigui... No? I... La propera pel·li, ja us adelanto, que és de terror. Una de terror? Un, un enemic que s'apareix als somnis dels nois, quan dormen. Terror. Sí, és sobre un personatge uh. que va morir... Que va morir cremat. <laughs> vale, vale. Pues ja, ja el gener ens l'expliques, eh? Vale, vale, ja l'explicaré, sí. T'esperem, eh? Sí. Doncs molt bé, pues, segons... Eh, pues passem a una, a una altra cosa, no? Doncs pues vinga, et sembla si posem una mica un tema musical. Un altre? Vale. Sí, vinga. Quin? El, uh, el del Rod Stewart que he demanat. El, el Rod Stewart? Sí. Uh ah. -huh. El, el, el Love of the Cars, em sembla que es diu vale. Love of the Cars, aquesta cançó. Aquest és del taller de músics, el Rod eh? Stewart? No, és, és anglès, sé que és anglès, és anglès. i que, i que, bueno, que eh, és un tema molt, molt canyero i que m'encanta. Com es diu? Love of the Hearts o Love of Hearts o una cosa... És que no me'n recordo el títol. Vale, pues ja, vale? La, ja la buscarem. pues vinga, vinga, endavant, Rod Stewart, Love of, of Hearts. <laughs> estem una altra vegada, tornem a aquí a Ràdio Caliu, la Teneu Divers, i estem ja a la secció de l'Albert, les pel·lis de l'Albert, no? Això que tu dones sí. les pistes i a veure si endevinem la pel·li, ¿vale? ¿vale? Ah, juguem tots, eh? Sí? Qui endevini la pel·li, que ho digui. Doncs pues primera pista, Albert. Es va estrenar al 1995. <laughs> Quantes pel·lis s'haurien estrenat al 1995? Però sigues més estricte amb les característiques, Albert. <laughs> Molt bé, Elias. No, no, són, són pistes que es van donant, eh? Es van donant. Vale? Mm. Quantes pel·lis es, es, no, no, s'estrenarien al món el 1995? És una peli americana del norte americana. 1995, <laughs> nord-americana. Ei, no em dieu que no és fàcil. és una... d'aventures. És d'aventures. Casper. No. Campillo, la saps? No, ningú? Aventura. El actor principal es Robert Williams. Robin, ah, Robin. Jumanji. Ui, sí. o sea, sí. Molt bé. Clar, qui l'havia d'encertar, no? L'Elias, eh, no? Que L'Elias. Que és l'especialista en cinema. Molt bé, molt bé. Pues Jumanji, sí. L'heu vist, ah, Jumanji? Jo l'he vist un parell de cops. Jo també l'he vist. Ara han fet una altra, ara han fet una... No, El siguiente nivel es diu. Dos o... No sé si Ah, sí? Jo pensava que ja, havien, ja portaven dos. En total n'han fet tres. No és... Ah, és un remake de la primera, es diu l'Àlex Carmona. L'Àlex Carmona que està aquí, eh? Sí, digues, <laughs> si te dejan. Tu vale. digues. Marcos, la, la cançó que us he demanat és Love, Love, Lost of You. Uh, Lost of You, de 1988, del... del del Rod Stewart. Vale, no, no, no, no, no deixi... No. És que... És que... que no, que me l'apuntis, que jo no sé anglès. Ai, n'ha anat. Sí. Bueno, després me la dius. No, no, n'ha anat. Sí, mira... No preocupis, no preocupis. Júlia, què, què, què, què, vols dir alguna cosa? Eh, sí. Digues. Eh, jo dic que el Pompeu Fabra sí, m'han sí. dit eh, el dia 14 de juny aniré a buscar el diploma perquè he fet bé de pràctiques. Molt bé, Júlia, molt bé. Bravo! Uh! Sí senyora, sí senyora. Molt bé, doncs eh, passem, havíem pensat que de fer un concurset així ràpid i és endevinar sintonies de cinema. Val? Posarem dos o tres segons i a veure, ja veurà qui, qui l'encerti, que aixequi la mà i, vale, i, bueno, i això, no? Vinga, la primera, va. No sona? No, no, no. no la sabeu? Així no sona. Ja ho sé, un moment, que no ha pujat. Ai, el directe. La Guerra de les Galàxies. Vale. Però, molt bé, però heu d'aixecar la mà, eh? perquè si aquí el públic té la resposta, doncs clar, que tinguin l'oportunitat. Tu, Elias, no sé si, que, no sé si jugar, eh? tu, perquè tu te la sap tota. No, no, que és broma. Vinga, la següent, eh? Regreso al futuro. Sí. Peliculón, eh? Va, següent. Aquesta, no sé jo, eh, si l'encertaran. Algú més? De que... El... Donem Edu. Oh, molt bé! Perfecte. Sí senyor, sí senyor. La següent. Molt bé, però aixeca'm la mà. <laughs> molt bé. Ete l'extraterrestre, en mi casa i telèfono. Molt bé, molt bé. ET se'n va endur el telèfon a l'espai, tu. La ET, eh? Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya pieza, la ET. també. Debería ir con el celular. La IT, eh? És veritat, és veritat. Però amb els protagonistes... El, el, el, el Rubén, bueno, no sé si se sent eh, el que diuen al públic, però el Rubén està dient que es, es farà un remake d'ET, amb els mateixos. Sí, amb els mateixos actors, no sé quants anys després, l'ET... Torn, <laughs> amb fills i tot, no, família. Conetitos. Con Etitos y etotes. Conetitos yetetes. Mole, mole. Venga, se buen peli. Pero checo la más piratas A Rubén. Sí señor, sí señor, Nanditas gremlins. Vale, a ver aquí está Superman, por ser. No, qui, qui, o si qui conteste y no sigue no pot continuar. No, no, Superman no. ¿Ningún? No, bueno, continuo, no? hacia el Caribe. Eso, muy bien, pirata. Que pirata. El Albert será el capitán Jack Sparrow muy pronto. Ahí está, ahí está. No sé si se sent lo que diu el Rubén, però bueno. No ho repetiré. Vinga, una altra. Aquesta és difícil, eh, jo crec. Eh? Aquesta costarà. no se oye nada. Digo a los otros por ahí, pero no. Y no buena. Esta es chunguísima, pero no la, no la sé ni yo cuando la a sentir. King Kong digo para allá, no? Apocalipto no, boníssima eh, aquesta pel·li per cert. Aliens? No, Aliens no. Va, va, va, va aquesta, aquesta. Però no miris, pirata. Ara sé perquè se la sap. No, no, no miro. Eh. Vale, vale. No, el Depredador no. Aquesta és xunga. Us donaré una... Eh? Avatar, no. Us donaré una pista. Si heu estat atents el programa ha sortit. Jumanji. Ah. Jumanji. Jumanji, Jumanji. Vale, aquesta que cridi, que cridi el primer que la sàpiga, eh? perquè és molt, rar, és molt famosa. Jo. Els casafantasmes! Molt bé, tio. <laughs> I encara no ha sonat, el més famós encara no ha sonat, eh? Vale, vale, vale. Vale, pues la, a veure, la última... Aquest, ah, no, la penúltima. Què fas així amb el braç? Què fas així? Ah, vale. Eh? <laughs> Sí. Sí, diga. Juego de Tronos. Aquesta era trampilla, eh? Perquè no, no era una peli. Bye. I aquesta li vull dedicar a una persona, va. Harry Potter! En dos segons, eh? Jo presonera escavant o, <laughs> o, la perra, o la pedra filosofal. Mm, mo, no sé, quina és, és la primera de totes. És de totes. Surt a totes, no? Pues, per tant, Harry Potter i la pedra filosofal. Sí, la pedra filosofal, que això és el que venia al meu veí de baix, de piedres filosofals. Escolteu-me, doncs ja arribaríem al final del programa, això seria tot. Eh, eh, tenim una, una exclusiva que estrenarem al, al gener i és que ens vindrà a parlar una, una bala de foam. <laughs> així és, així és, senyors i senyors. Una què? Una dit? bala de foam. Això què vol dir? Està molt de moda, últimament està molt de moda, és una cosa que fan servir els, els Mossos d'Esquadra! <laughs> no m'espantis, eh? No, home, no. I això és una, una exclusiva que farem al gener, que entrarà, entrarem així l'any, si, de manera... Doncs quin això, dia no? comencem després de les festes? Quin dia comencem? Doncs mira, el programa, el proper programa de... No, no, vull dir el Caliu, quan obre? Vull dir. Ah, el Caliu, el Caliu comencem el dia 8, no? Obrim portes... 7 dimarts. Al 7, perdoneu, perdoneu. Set. Vale, i, i avui és l'últim programa aquí, eh, l'últim dia aquí a, a, a, la, a la seu, de la, del local del grup Caliu, però, però bueno, tenim, tenim coses el dijous, ai, el diumenge, tenim sessió golfa... I demà tenim masculinitats a les masculinitats és veritat que fem un taller... Bueno, ja, crec que a l'anterior programa ja ho vam parlar, que fem dos tallers superinteressants aquí al Grup Caliu, que és eh, autodefensa feminista i noves masculinitats, i és veritat que demà tenim el, la segona sessió de, de noves masculinitats. Què, què tal? Tu, tu vas venir? No, el primer no vaig poder perquè tenia una, una altra cosa. I vas venir? I vindràs demà? Sí. Molt bé, estupendo. Doncs... Aquest programa de què va? Per fer també és home o alguna No, tot el contrari. Perfecte, diferent home a lo que ah, estem acostumats. Doncs... Pues... Jo vindré a partir del mes que ve, el, segurament, que al taller de masculinitats, perquè jo aquest, jo aquest mes no m'he apuntat i demà no, no, no puc venir. Molt bé. Però bueno, a, eh, a partir de, a partir de, a partir de, de l'any que ve vinc. D'acord. Segurament que vindré. Doncs escolteu-me, eh, no sé, que tingueu molt bones festes. Que bon Nadal, feliç any. Bueno, feliç any nou a tothom, eh, que jo a, avui ens veiem ja, l'any ja que no ve. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adeu, tanquem la paradeta. Adeu, Adeu Júlia.